Aines uh, eh, Aristoi, beraz eh, gaurkoan eh, zure liburu gomendio edo autaketa bat proposatuko daukuzu. Zoin liburu edo zemotakoa da hau? Uh, egunan, be, hilabete honetan ere aldu naiz komiki batekin. Izen burua da Habiak, idazlea, do marazkilaria uberan maite gurutsaga deitzen da. Eta astapeneko proiektu eramalea, da, antzerki talde bat da, dejabu edo dejabu ezakit nola hauzkatu zuzen, Pampin laborategia taldearen uh, proiektu bat da, hastapenean. Zagutze ditugu antzerkiak eman baitituzte hemen, gehienetan ez dira biziki gauza erosak. E, egia ezan, bai, egin eh, antzerkiak gehienetan uh, aski goibelak, ilunak dira, gizarteko um, gai um, tristeak, gogorak utatzen dituzte gehienetan kasuo beradar liburu unentzat, gaurko egoera bat hautatu dute, antzerkia, komiki bilakatu da, eta ber espiritua atxiki du, mantendu du. Aia, irudia, deia, aski berezia da, eh? grafismoa bera? Uh, bai, maite gurutxagak badu bere uh, eh, arkatzu bere estiloa. Maiz egin ditu uh, eh, hauk liburu entzat, irudiak, Beraz, ega da, kasu hortan ere, irudiek batzutan badutela haur alde hori edo uh, gazte irudi hori, baina uh, azken finean eh, irudiak mamitsuak dira, ez dira hain alegerak edo alegera faltsua da. Bai, estilo berezia du. magazki marazki simpleak dira, uh, arkatzuk aldi gutirekin, gehienetan gizonen edo emazten siluetak ahaz simpleak dira biziki grafikoak dira bere irudiak badira mm, efetu bereziak marren aldetik vertikalak edo horizontalak zinez eh, bai, badute uh, kalitate grafiko handi bat hmm. Bada simetria handi bat deia uh, liburuaren uh, argazkean berian, edo azalean berian, habiaken uh, ez dakit irudiak uh, untxa erakusten duenez uh, historioa dira bola batzu, zuaiz batzu biziki susenak Eta gizon bat artean? Bai, uh, eh, asalak eh, badu garantzia ondia, ipuinari lotua da, ahas. Eh, Zuaitzak ikusten ditugu, beraz baso bat, biziki bildua, zuaitz batzu, susen, sutsutak, zerura buruz, tinko, aski uh, osto eta horren erdian bada puntu bat, ez dena hain sigisa gai biltzen dena uh, enborren artean, Eh, gizon bat dela pentsatzen dugu, bizkarrez hmm. ikusten dugulako. Eta hau aldiz ez da, ez da zuaitzak bezain orekatua edo zuzena. Mostura horrek uh, ipuina pixka bat uh, eh, biltzen du. Eta erran behar da, liburuan uh, izguti direla, eh, idatziak tekstuak laburak dira. Bai, liburu horretan marazkia da nagusi, argiki, uh, maite gurutsaga lehen, fin, lehenik marazki laria delako. Testoa aldiz noizten kakoa da, testoa ras guti bada, baina garantzia ondikoa da. Uh, pertsonaien arteko lotura edo ahremana uh, eh, azpimaratzen duen baitan. Beste berezitasuna, Eh, da testoa guti, uh, guti agertzen dela eta hiru hizkuntzetan ah, bai. agertzen dela. Hiru hizkuntza badira liburuntan, euskara, gaztelera eta bosniera. Ah, bo. Eta badu lotura beraz, eh, personaia bai, batekin bai. edo historioarekin. Bos niera izaitak. Bai, be, um, justuki esplikatzeko liburuaren uh, ardatzen edo um, laburbiltzeko, liburu hortan, astapenean ikusten dugu gizon zahar bat, adineko gizon bat, Simon daitzen dena. Eta eh, berrikitan uh, eh, baserria utzi behar izan du, abiadura ondiko tren baten eh, bide erdian kokatzen delako. Eta uh, hiri batetako eraikin batetan sartu da, apartamendu tipi batetan, kanpo kalderik gabe. Uh, geroztik ulertzen dugu Simon uh, triste dela gaizki bizi izan duela um, bere etxetik kanporatze hori. Eta eh, egunak uh, leiotik kanpoari so pasatzen ditu, senditzen dugu burua galtzen ari dela emeki emeki. Eta uh, laster, emazte bat sartuko da bere bizian, emazte horren izena Selma da. Selma, Selmak uh, Balkanetako gudak eta sarraskiak bere giberan utzi ditu. Eta erizain gisa etorri dauskal egira bizi eh, hobeago baten eh, bila. Eta Selma beraz, eh, Simonen etxean sartzen da, bere bizian, eta eguneroko gauzetan, eguneroko eginkizunetan laguntzen du. Bazkaltzen, garbitzen, edo uh, erremedioan erostera joaiteko. Astepenan haien ahamana askizaila da. Selmak lan ongi egiten du, biziki ongi, seriosa da, Baina nisi da, beti, beti bere aldean, bere sokoan, Simon Berdin, bere aldetik, eh, beti kampoari so edo ametsetan, aski isilak, biak. Eta ulertzen dugu bakotsak bere sufrikarioak edo bere oinaziak ere maiten dituela berekin. Eta haien artean ahemanak sortzeko eh, bon, zailtasunak badira. Egunako lase iraganen dira luzaz, adineko gizonak, egun batez, ategi beletik, eh, selmaren nigarrak eta hauenak entzun arte. Eta hor, haien artean, azken finean, uh, emeki emeki, akomeatzen hasiko dira. Eta liburuan egana da, eta bai hitzez eta bai irudiz, irudi bat usueldu da, uh, eh, zua hirietan uh, eh, espaloiak eh, zartatzen dituzten bezala, sustraiak agertzen dira, hola, lujazpetik, uh, eh, betoiaren azpetik ateratzen diren bezala. Azken finean, haien arteko lotura ere, aterako da, haien iragan zaila hautsiz, zilatuz, ahailduz, haien biziak elkartuko dira. Ah, hori da biskat historioa jo, jo, utziko dugu finitzia. Ah, ba, bai, ez dut bukaera konatu nahi, baina, uh, ara, da zinez, uh, eh, irudia eta testu guti zaiteak, uh, ipuina laguntzen dute, egia da, dena dela, mm, dena gertatzen da kasik ez erranean edo isiltasunean, uh, itzik ez da behar uh, bi pertsona hoien egoera ulertzeko, eta haien iragana ere pentsatzeko, asmatzeko eta eh, ara, eh, bai, denak zentzua hartzen du. Irudiak, testoak, eh, denak zentzua hartzen du. Hmm. Zuki, irakurtu zinuen olako, edo soin zinuen olako komiki bat uh, ukan zinuen, deia esko artean, hainbeste izgutirekin? Ez dut uste, ez dut uste. Gertatzen da, bai, komiki batzu aski uh, isilak izaitea edo testu gutikoak, baina ez dut, zaut gogorat heldu hasteko, Olako liburu berezi bat jadanik irakurri dutanik. Unkigarria da, zinez, biziki poetikoa eta eta delikatu atseman dut, eta egia da, oai arte ez dutala olako liburu eta kasik uh, eh, objektu hurik ikusi. Bon, gogoa maiten daukuzu. Horritarazteko, <laughs> izena eta nok egina duen, eta nun argitaratu, eh? Beraz, komikia eh, komiki hau deitzen da Habiak, Maite Gurrutxagaren uh, eh, irudiak dira, de Rabu Pampin laborategiaren uh, gidoiarekin, dezakegu, txalapartar gitaretxeak plazaratu zuen 2008an. Eta erran behar da, plazaratu zutela ere gazteleraz. Hala, bizkuntzetan atxeman daiteke liburua. Mm. eta kanbon daiteke ere. Eta kanbon du duet zue biztanda mediatekan euskaraz. Bidezkerra, Inez? Bidezkerra.